بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Hvala i zahvala pripadaju Allahu gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a zatim poštovana braća i cijenjeni sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovo je naša četvrta i predzadnja sedmica na kursu koji ide pod nazvom velikog e, daje i poznatog vajza sa naših krajeva, Muhammeda Sejda Sadarevića. E, ako Bog da današnji naš program sastoji se u sljedećem. Dakle, prva dva predavanja održat će profesor Abdelbaris Ribo iz oblasti Fikha, a poslije toga, ako Bog da pauza, a poslije pauze, ako Bog da bit će predmet rekajk, dakle, jedan e, predmet, dakle, kako da osvježimo našu dušu a, gdje će ako Bog da u goste nam doći, ako Bog da naš uvaženi student Haris Hesimović, pa će nam se on tom prilikom kratko obratiti.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 da izrazim i iskažem svoje zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama jeli, u ovako lijepom društvu i što ću ako Bog da govoriti o stvarima koje su vidite kako značajne za razumijevanje vjeri. Inače, predmet fik, odnosno islamsko pravo, kako se kod nas prevodi, je jedan od najvažnijih predmeta i oblasti za ispravno razumijevanje vjeri. Kada sam odabrao ovu tematiku, odnosno ovu oblast za predavanje na ovom vašem seminaru razmišljao sam o temama s obzirom da sam ograničen brojem časova, jel, da je tu šest časova po pola sata, pa sam odabrao da govorim o nekim temama koje su, znači da ne ulazimo u neke detalje fikha, odnosno neka pitanja fikska iz oblasti ibadeta ili, ili iz oblasti međuljskih odnosa, nego da govorim općenito o fikhu, o tome šta je to fikh, o definiciji fikha, o uh, etapama razvoja, odnosno o nastanku samoga fikha, kako je nastao, kako se razvijao ovaj, i širio kroz historiju. Također da govorim o nekim šerijetskim pravilima ili šerijetskim principima bez kojih ne možemo, kažem, da razumijeti ni fik, ni islamsku vjeru i da govorimo o šerijetskim propisima, odnosno sudovima kao što su halal, haram, mubah, mendu, mustahab i tako dalje. Znači naša predavanja će biti usko vezana za ovo što sam malo prispomenuo. U ovom današnjem uvodnom predavanju, kao što ste mogli da vidite u papirima koje, koje ste dobili malo ranije, mada su planirani kasnije da se podijeli vama, e, imam namjer da govorim o definiciji fikha, šta je to fik, o razvoju fikha kroz historiju, o etapama ili razdobljima razvoja islamskog prava i da govorim na kraju o dvije najpoznatije škole koje su se razvile, znači, u istoriji islama, odnosno islamskom umetu, a to je škola sedbenika hadisa ili ehlul hadith, medresetu ehlul hadith, i škola sedbenika mišljenja i logike, odnosno medresetu ehmede. Pa ćemo prvo početi sa definicijom fikha. Vi ste vjerovatno svi čuli, ja se nadam, jeli, za pojam fikha. I to je riječ arapskog porijekla i koristi se i u našem jeziku s obzirom da je na ovim prostorima islam prisutan oko 600 godina, jeli? Ova riječ je našla svoje mjesto i u našem jeziku i u islamskoj terminologiji, jeli, kada se spomeni kod nas fik, podrazumijeva se da se to misli na šerijetske propise, da se misli prije svega na razumijevanje e, propisa o ibadetima, namaz, po zekat, hađ i o međuljudskim odnosima, trgovina, ugovor i tako dalje. Međutim, vidjet ćemo sada kako je u početku razumijevan fik. U etimološkom smislu, znači kada je u pitanju jezičko, jezički smislu, fik označava znanje ili o nečemu ili razumijevanje nečemu znanje ili razumijevanje. Zato kažemo za ljude faki, kaže faki ili fakih da je to čovjek koji poznaje i razumije vjeru. Poznaje i razumije vjeru. U vezi s tim navodi se, navode se neki kuranski ajati, hadis poslanika ali salatu wasalam koji pojašnjavaju ovo značenje. Pa smo ovdje naveli kuranski ajat u kojem uzviše Allah Đelešanu kaže A'udhu billahi min shaytan rajim فَمَا لِهَا أُولَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا pa šta je tim ljudima, oni kao da ne, da ne razumiju ono što im se govori. Znači u ovom ajetu riječ fitr jefkahune haditha, jeli, spominje se u značenju razumijevanja. U tom značenju je hadis poslanika alaihi salatu wasalam, u kojem poslanik alaihi salatu wasalam kaže Men yuridillahu bihi hayren yufaqihu fi din. Kome Allah želi dobro, pouči ga vjeri, odnosno da mu da razumije vjeru i ovom hadisu ovaj termin fiqh yufaqihu fi din znači ima značenje razumijevanje vjere. Kasnije je termin fiqh fiqh je sa onim krupnim slovom k Termin fik je u šerijskoj terminologiji počeo da se koristi za sve vjerske propise, za sve vjerske norme e, s kojima je došao islamski šerijat bez obzira bile one vezane za akidu, odnosno za pitanja vjerovanja, bilo da su vezane za ahlak, ili za ibadete, ili za muamelate, ili međunske odnose. Sve se zvalo fik. Sve to bilo fik. Svo znanje o vjeri zvalo se fik. Na ovo jeli, terminološko značenje odnosi se i definicija za koju je termin fik dao imam Ebu Hanife, u kojoj stoji da je fik čovjekovo poznavanje onoga šta, šta ima pravo i onoga šta je dužan, odnosno svoga, svojih prava i svojih obaveza. Misli se na prava i obaveze u vjeri i prema Allahu i prema ljudima. Znači, tako ova definicija i ova definicija koju je dao ima Ebu Hanife i ona obuhvata e, irakajitske propise, kao što su pitanja imana, odnosno vjerovanja u Allaha Đelešanuhu, propise vezane za ahlak, lijepo ponašanje, i kao što je obavezno obaveza iskrenosti u riječima i djelima i praktične propise vezane za ibadete i muamelate kao što su obaveza posta i dozvola trgovine. Nakon toga dolazi do promjene u značenju i upotrebi termina fiqh, pa se termin fiqh počinje koristiti samo za one utvrđene šerijatske propise koji se odnose na dijela punoljetnih zdravih muslimana kao što su vađib, haram, mubah, mendu, mekru i pitanje da li je neki ugovor valjan, šerijetski ili je ništavan. Znači kasnije dolazi do sužavanja te, ovaj, značenja i upotrebe termina fit, pa se samo upotrebljava za ove šerijetske propise. Da li je nešto haram ili je halal ili je mendub ili je mustahab i tako dalje. Neki islamski učenjaci su dali sljedeću definiciju fikha i ovo je jedna odabrana definicija, a to je znanje o praktičnim šerijetskim propisima, znači fikh je znanje o praktičnim šerijetskim propisima izvedeno metodom argumentacije, metodom znači argumentata iz njihovih pojedinačnih jeli, dokaza. Ovo je najodabranija definicija fikha. Znači ovo je najodobranija definicija fikra. Pa ćemo i ponoviti, to je znanje o praktičnim šarijetskim propisima izvedeno metodom argumentacije iz njihovih pojedinačnih dokaza ili argumentata. Ovom definicijom termin fik, odnosno termina fik, isključeni su propisi koji su vezani za akidu, propisi koji su vezani za ahlak, a ostali su samo oni praktični propisi koji su vezani za oblast ibadeta kao što je namaz, post, hađ i ostalo iz oblast muamelata kao što su međuljudski jel, odnosi, ugovori i poslovanje. Ovo što se tiče definicije fikha. Pa kažem mu, ponoviš ukratko, u etimološkom smislu označava znanju nečemu ili razumijevanje nečega. Znanje ili nečemu ili razumijevanje nečega. A u ovom jeli šerijeskom terminološkom smislu to je znanje o praktičnim šerijeskim propisima izvedeno metodom argumentacije iz njihovih pojedinačnih argumenata. Da malo pojednostavim, to je ono pitanje šta je haram, šta je halal e, u oblasti ibadeta i oblasti muamelata međuske odnosti. Sljedeći podnaslov je razvoj fikha kako se fik, odnosno islamsko pravo, kod nas se prevodi kao islamsko pravo, međutim, to je ovaj, malo širi pojam. Fik je malo širi pojam, jer odnosi se čak i na jeli, ovaj, pitanje odnosa čovjekovog odnosa prema Allahu u, u, kada čini ibadet, odnosno propisi vezane za ibadete, a to je ovaj, striktno odnos između čovjeka i Allaha. Nastanak i razvoj fikha znači nastanak i razvoj fikha tekao je kroz nekoliko vremenskih razdoblja, a ona su vrijeme poslanika, ali salatu wasalam, odnosno vrijeme objede. To je prvi period ili prvo razdoblje u kojem je nastao fik, prije svega islamski fik ili islamsko pravo i kojem se razvijao. Drugo razdoblje je razdoblje pravednih halifa ili eh, El-Hulefa Rashidun, a oni su, kao što vam je poznala Tebu Bek, Omer, Osman i Alija radijallahu ta'ala anhu. Treće razdoblje na, e, je razdoblje nakon pravednih halifa, taj period, jeli? Pa do početka drugog hijđreskog stoljeća ili do uoči pada emevijske države. To je treći period. Četvrti period je razdoblje od početka drugog hijđreskog stoljeća pa do polovine četvrtog stoljeća po hijđri. peto razdoblje, razdoblje od, od polovine četvrtog stoljeća pa do pada Bagdada, koji je tada bio, jeli, a, bio, bio predstavnica islamske države, pada Bagdada u ruke Tatara 656. godine, to je peto razdoblje, imamo šesto razdoblje od pada Bagdada pa do današnjeg vremena i to razdoblje još traje, ono još traje. Pa ćemo o svakom periodu ovom, ili o svakom razdoblju kazati nekoliko rečenica da bi razumijeli u kakvim okolnostima i u kakvom ambijentu se razvijao fik i šta je sve uticalo na razvoj fika. Prvi period jeste kao što smo vidjeli period poslanstva. Period poslanstva. Osnovne karakteristike ovog perioda, i to je najvažniji period razvoja fikha, s obzirom da je to period objave, u njemu je dolazila objava neprekidno 23 godine, Allah je spuštao objavu, a sa objavom je spuštao i šerijetske propise, a oni su osnova, odnosno kuranske ajete, a oni su osnova za razvoj fikha. I oni su osnovni dokazi i argumenti uh, u fikskoj nauci, odnosno u pravoj nauci u islamu prije svega prva karakteristika mislim da ovo nisu, nisu ovaj, uveli. Prva karakteristika ovog perioda da je to bio period božanskog objavljivanja zakona koji je osnova za razvoj fitka u kasnim vremenima. To je najvažniji period. Znači, uzvišnji Allah objavljivao objavu kako Kur'an, tako i sunnet ili hadis kao posebna vrsta objave, odnosno nadahnuća poslaniku, ali i salatu osiramu. Period objavljivanja zakona ili period objave možemo podijeliti na mekanski i na medinski. U mekanskom periodu ajeti koji su objavljivani uglavnom su se odnosili na vjerovanje ili iman i ahlak, odnosno ponašanje. Znači uglavnom ajeti koji su objavljivani do hijdžre su se odnosili na iman i na ahlak. Zbog čega? Zbog toga što je prvi prioritet bio da se usadi čvrsto vjerovanje u duše muslimana, odnosno duša ashaba, da bi oni kasnije mogli da prihvataju sve propise, fikske propise koji će kasnije biti objavljivani. To je zbog toga što su akida i ahlak osnova na kojoj se temelje svi detaljni propisi i zakoni, pa je bilo nužno da se prvo vjerovanje očisti od svih krivovjerja, vjerja, i zabluda je da se zasadi na imanu u jednog jedinog Boga, njegova poslanika je sudnji dan. Znači, pošto su mekanski, jeli, Arapi i muslimani, nakon su prijatelji islam, imali dosta tog sujevjerja, dosta tih zabluda, to je trebalo očistiti prvo i da se na zdravoj akidi, zdravom imanu zasade, zasade, jeli, ovaj, propisi koji će kasnije i te kako biti značajni za dalji razvoj islama i islamskog prava. U medijinskom periodu, kada je pronađen jedan odgovarajući ambijent za uspostavljanje kako političkog, tako i socijalnog i ekonomskog sistema na osnovama vjere, javlja se potreba za praktičnim propisima. Sada su muslimani u svoje srca usadili znači ispravno vjerovanje, ispravnu akidu i javlja se potreba za praktičnim propisima koji će ureti njihov život. Šta je dozvoljeno, a šta nije? Jer kao što kaže Aisha radijallahu anha da je odmah bilo zabranjeno da je bilo u Mekki odmah da su objavljeni ajeti da je zabranjen alkohol, da je zabranjeno ovo i ono, mnogi ne bi to mogli podnijeti. Mnogi bi se možda odmetnuli od islama. Znači taj princip postepenosti u islamu je bio i u početku i on je važeći do sudnjega dana. Tada se znači zakonodavstvo ili propisivanje zakona usmjerava ka praktičnoj strani i tada Allah Đelešanuhu objavljuje ajete koji su u sebi nosili e, propise kako za pojedinca, tako i zajednicu i koji su imali za cilj da uređuju život muslimana u Medini. U Medini je znači utemeljena i začeta islamska država, odnosno društvo na principima Allah mu je objavio društvo na principima jeli, islamskog zakonodavstva. Tada su objavljeni propisi o ibadetima, o džihadu, o uređenju porodice, o braku, o nasljedstvu, kao i propisi o kaznenim dijelima, sankcijama i drugim pitanjima. Pitanje sankcija za blud, za krađu, za potvoru i tako dalje. Znači, zakonodavac, odnosno uzvišeni Allah, nije ostavio ni jedan aspekt života, a da nije za njega ustanovio precizna pravila i principe koji su bili znači osnova za dalji razvoj fikha. Propisivanje zakona u ovom periodu teklo je na jedan od dva načina. Znači još u vrijeme poslanstva dešavali se određeni događaji koji su zahtijevali Allahov sud, Allahov propis. To je prvo, ili su se muslimani susretali sa nekim pitanjima i problemima za čiji sud su morali pitati poslanika ili salatu selam i ovoj situaciji, kada bi ga ashabi upitali, poslanika ili salatu wasalam, za, neku, za neki problem, kakav je Allahov sud o tome, on je čekao objavu. Čekao je objavu i mnogi kuranski ajeti počinju, jeli, jes elunike anil ahille, sa, jeli, počinju sa pitaju te, pitaju te o mlađacima, pitaju te o mjesečnom pranju, pitaju te o ratnom plijenu i tako dalje, što znači da su ashabi vrlo često pitali poslanika ali slat veselam o propisima i Allahom sudu o nečemu, pa je uzvišen Allah objavljivo ajet. Tada je mu znači bio spušten ajet koji je sadržavao sud ili propis za dato pitanje. Jes elunike anil enfali, kulil enfalu lillahi wa rasul. Pitaju te o ratnom plijenu, reci ratni plijen pripada Allahu njegov poslaniku i tako dalje nekada bi taj propis bio spušten u značenju, znači nije bio kuranski ajet, nego samo e, je bio objavljen u značenju, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi to kazao svojim riječima i to se naziva sunnetom. Či znači, imamo Kur'an, Allahov govor i značenjem i formom, odnosno izrazom, imamo sunnet, to je isto jedna vrsta objave, Allahov nadahnuće poslaniku, alaihissalatu wasalam, a poslanikove riječi. Znači, forma je od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Nekada mu ne bi ni dolazila objava sa potrebnim sudom. Poslanik, alaihi sallatu sallam, bi šekio objavu, ali nema objavu. Pa je samo Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, ulagao napor, iznalazio rješenje, odnosno činio i čtihad, i čtihad, a ovu riječ zapamte, kasnije ćemo se vratiti na nju, a to bi kasnije objava potvrdila ili osporila. Uzmišljen Allah je učio svoga poslanika da čini čtihad, da svojim razumom, znači iznalazi ovaj, na osnovu principa koji su prije objavljeni, iznalazi rješenja za određena pitanje probleme, pa bi nakon toga dolazila objava da to potvrdi ili da ospori, kao što je pitanje zarobljenika na bedru. Kada su imali ovaj, zarobili one mušike na bedru, poslanik Ali Islat Veselam je donio svoj odluk, činio štihad. Omer je imao nešto drugo, imao drugi prijedlog. I onda psanik ali slat se nam postupio onako kako je postupio, je li? Je ovaj tražio je da ili otkupili da pouči 10 nepsen muslimana i tako dalje. I uzvišen Allah je objavio ajet, kuranski ajet koji je podržao Omerov stav. A to je bilo da se on pogubi da se mušici koji je zarobljen u bitci na bedru, da se pogubi. Primjer za propise koji su objavni kao odgovor na određeni događaj, ajet, ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice. Uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, pa makar vam se i sviđala. Sura el-Bekara 221. ajet. Ovaj ajet je objavljen povodom jednog događaja, kada je jedan musliman čvrsto odlučio ili donio odluku da će oženiti mnogoboškinju ili muščekinju, ali pod uvjetom da se s tim složi i sam poslanik sallallahu alaihi sallam, kada je o tome obavijestio poslanika sallallahu alaihi sallam, objavljen je ovaj ajet. Znači, ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice. I to je propis. Znači, musliman, uh, pripadnik slama, ne smije da oženi ženu koja je mnogoboškinja ili koja je idolo poklonkinja. Primjer za propis koji je objavljen kao odgovor na postavljeno pitanje, ono jes eluneke anil mehid, je ajed, i pitaju te o mjesečnom pranju, reci to je neprijatnost, zato ne prilazite ženama dok su u mjesečnom pranju i ne prilazite im dok se ne okupaju. Sura Al-Bekara 222. ajed. I ovo je znači jasan kuranski propis, pitali su poslanika ali i sr. u mjesečnom pranju kod ženi da li smiju prilaziti ženama u tom stanju, pa mu je uzvišen Allah objavio, zato ne prilazite ženama dok su u mjesečnom pranju, dok se ne okupaju, dok se ne očite pa okupaju. Ja. Znači ovdje je jedan moment, mala, jedna mala digresija, znači samo kada je žena u mjesečnom pranju, kada postane čista, ne smije joj muž prilaziti dok se ne okupa. Neki su to pogrešno shvatili, pa E, su mislili da smije prići ženi dok, dok joj prestane mjesečno pranje. Ne, mora se okupati. I treći primjer, primjer iz sunneta. Neki ashabi su pitali poslanika sallallahu alaihi sallam o morskoj vodi, odnosno da li tom vodom mogu uzeti abdest? Pa im je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao huat tahuru mauhu el hilu mejtetuhu. Voda mora je čista i njegove uginule životinje su halal za jelo. Znači, e, dao je odgovor na postavljeno pitanje, voda mora je čista, znači možemo njome uzeti i abdesti, okupati se. I dodao je još jedno dodatno, jeli, e, do, dodatno pitanje, su dodatni odgovor koji nisu pitali ashabi, a to je da uginule životinje u moru, da su one čiste za jelo, čak i uginule životinje. I da su halalje. Drugo, druga situacija je da je objavljivanje zakona i propisa e, kojima nije prethodilo neko pitanje ili neki određeni događaj. Znači, kada uzvišen Allah objavljuje neki ajet ili neki propis kojim nije prethodilo neko pitanje od ashaba ili neki određeni događaj koji je iziskivao taj propis. Međutim, zakonodavac je šari, odnosno uzvišen Allah, vidio je da je za njih nastupilo vrijeme zbog potrebe društva koje se tada gradilo. Či znači, bilo je vrijeme da se nešto objavi, da se nešto naredi ili da se nešto zabrani. Jer šerijat nije došao samo da udovolji potrebama ljudi, da riješi njihove potrebe. Pitanju je li žena, ili pitanju ratnog plena, nego šerijat je došao da e, izgradi jedno posebno društvo zasnovano na određenim temeljima, jedno zdravo društvo, kao najbolji uzor i primjer za svako kasnije društvo budućnosti jeste medijinsko društvo najbolji primjer jeli, jednog islamskog društva koje je bilo utemeljeno na božanskoj objavi. Primjer ove vrste propisa su propisi šure, odnosno savjetodavnog vijeća, koji je jedan od principa vladavine u islamu, savjetovanje sa uh, intelektualnom elitom znači određenog društva, a ne donositi odluke onako samovoljno i pojedinačno. Dalje, objašnjenje količine i mjera zekijata. Na što se daje zekijat, koliko se daje, kome se daje i tako dalje. I detaljni propisi u porodici i drugi propisi. Znači ove, ovi propisi njima nije prethod, prethodno neko pitanje, nego uzvišen Allah to objavljivao da uredi te međuljudske odnose. Ja ne znam, isto problem. Ako isteklo, onda ćemo napraviti pauzu pa ćemo nastaviti, ovaj, nastavit ćemo na drugom času a eventualna pitanja, nejasnoće, ostavite na, na, ovaj, na kraj drugog časa.